Per començar el resum de l'any, sentim l'acudit de Carles Reixac, que més agradat a l'Institut Català de la Dona. Em diu, escolta, diu, la meva dona diu cada dia em demana llibertat. Diu, què fas tu? Diu, jo he donat, jo he donat la llibertat. Diu, què has fet? Diu, he fet la cuina una miqueta més gran. Alguna pregunta més? Amb tots vostès, Antoni Bassas i Xavier Bosch. Bona nit, moltes gràcies. Molt amables, com estan? Eh, fumuts de veu, Xavier, fumuts de veu. Sí, ja ho sento, ja. Sí, sí. Benvinguts a la primera part de l'especial. Alguna pregunta més? Un resum de l'any 94. Sí, entre avui i demà sentirem el més divertit que hem pogut sentir en boca dels personatges de l'actualitat. Mm, entre avui i demà apareixeran homes i noms tan diferents com Jordi Pujol i Jesulín Diobrique, Maragall i Carrascal, José Manuel Lara i Vigas Luna, el Núñez i el Ricardito Bofill, Rafael i Jordi Tardà, l'Anson i la Cavaller, Pilar Rahola i el rei Joan Carles, el Ramon Mendoza i la doctora Ochoa, Home, Xavier, aquests sí que tenen a veure alguna cosa, no? Per què? Ah, perquè el Madrid a la UEFA li van posar luz roja. <laughs> també és veritat, també és veritat. Alguna pregunta més? l'actualitat política ha sigut un dels temes recurrents del nostre programa, esclar. Sí, llàstima que aquest any políticament ha sigut molt més tranquil que, que en d'altres ocasions. No hi ha hagut crispació, no hi ha hagut crits... No, no, no, no. en el Congrés els crits que s'han pogut sentir, els insults a mitja veu, han sigut una anècdota que no trenca el clima d'harmonia. ...señorías, ruego guarden silencio. Pobre Félix Pons, presidente del Congreso, de sentir dir estas cosas, no? Sí, no? ...y i Pilar Rola también... que en els seus periples para Madrid ha hagut de lluitar per fer-se valdre, escolta, una barbaridad... La presidencia se congratula del magnífico debate dialéctico en que cada uno de ustedes tiene que utilizar su ingenio, su inteligencia con los argumentos dialécticos procesales correspondientes. Si usted lo considera oportuno así, le tengo que dar entonces o tercer turno, si ustedes sean, desean, a todos los restantes miembros de esta comisión. Parece ser que no. No lo dicen ahí. Resérvese usted, si quiere, para cuando hagamos estas propuestas. pero yo creo que han hecho suficientemente este tema. Pues, por, una vez, voy a hacer. Yo no este pido en torno nuevo, pido alusión. Planteo, señora, señora Raola. Ha estado usted igual, en las mismas condiciones que los restantes compañeros. Yo he hablado primero. Por tanto, por tanto <laughs> vamos a dejarle que pueden ustedes hacer también debates abiertos. Ha habido un ataque concreto que tengo que responder, señor presidente. Señora Raúl, vamos a pasar a la tercera fase. Sí. Encuentros en la tercera fase. Això mateix, no, la Pilar Rahola no l'han pogut doblegar, eh? així no, com no, així, no. Eh? No és fàcil. A més, a les comissions parlamentàries d'investigació, l'Àngel Sanchís, o l'Àngel Sanchís, extresorer del PP, va voler fer una facècia i va sortir-ne escaldat. Además, permítame, señoría, tengo grandes amigos en los grupos de ustedes y en los grupos, en el grupo socialista, y me honro de ellos, me honro de ellos, no, no, no, al revés. ¿Y a usted? A usted tengo admiración además, o sea que... Gracias. <laughs> sí, porque la veo en todas partes, yo le he dicho antes, es, tiene el don de la ubicuidad, allá donde pongo una radio o una televisión, la veo usted, pues claro. Y mi mujer también, ¿eh? No vuelva a cometer lo que ya está haciendo con todos los comparecientes, convertir al comisionado en el compareciente. Por tanto, la comparecencia es la suya y usted lo que tiene que hacer es responder a mis preguntas. No quiere que le repita... usted hacer valoración sobre el trabajo de esta parlamentaria o de cualquier otro parlamentario, señor Remítase a las preguntas y a las respuestas. Así lo haré. Así lo haré, caballero. Comisiones de han donat molt joc, també. Sí, como el día que Felipe Alcaraz, d'Esquerra Unida, y el compareciente, Salvador Palop, se les van Usted ya ejerció el derecho procesal oportuno en su momento. Y ahora yo no le doy contestación a las preguntas que usted me hace. Eh, yo ya estoy un poco hasta la coronilla de, comparecientes que se comportan como chulos de, de verbena. Permíteme Señor que se presidente, lo protesto por lo que me ha dicho. No, no, es que le voy a decir. Yo estoy ejerciendo un derecho. Y este señor me ha llamado chulo de verbena. Y eso no se lo consiento, aunque sea el diputado. He dicho... He dicho... Molt ben dit, home, molt ben dit. Però aquest bon clima no ha sigut només a Madrid. No, no, al Parlament català també hem tingut mostres de cordialitat i entesa entre els partits i els grups parlamentaris que hi eren presents, i amb això vull dir que el grup parlamentari popular ni era present el seu representant que avui ha sortit a la tribuna a dir una sèrie de coses... No té la paraula, senyor. Senyor Curto, no té la paraula. El crido l'ordre. El crido l'ordre. És igual, dius. És igual. Vagi a favor de retirar-se, senyor Curto he advertit dues vegades l'ordre. Sí. Volen retirar el senyor Curto? Senyor... Senyor president. Sí. Senyor president. Sí. Per una qüestió d'ordre demanaria una suspensió de 5 minuts del pla del Parlament. No, no, no. Doncs se suspèn la sessió. Vinga, i tots cap a casa. Podríem dir que el xicoi no es va quedar curto. Ja em temia que en un resum de l'any hauríem de suportar algun dels teus acudits. Sí, sí, home, esclar. I a les eleccions basques, per mirar una mica tot arreu, els mítings polítics també han sigut exemplars. Ah, exemplars és la paraula, com el dia que l'Arzallus em va dedicar-se a tirar floretes a Julio Anguita, per exemple. Sí. Un WhatsApp. ¿Dónde está usted? ¿Qué mundo se ha conocido? Es un pobre leninista dogmático ¿Quién viene usted a darnos a nosotros lecciones de apertura? ¿O usted no se ha enterado todavía que es el nacionalismo vasco? ¿Quién viaja más que un Ibarres? Vendiendo, comprando, trabajando. ¿O un vizcaíno un guipuzcoano? ¿Quién? ¿Quién conoce más mundo? ¿Usted desde Córdoba? I ja que parlàvem de Córdoba, hem d'aplaudir la Junta de Andalucía. Sí, que aquest sí, sense necessitat de canviar el Manuel Chávez pel chiquito de la calzada, el Parlament sencer, sense distinció de partits, es va fer un tip de riure. Don Enrique Arance Soto, doña Antonia... Señoría, silencio, por favor. <laughs> Señorías, silencio, por favor. Silencio, señorías. Señor Santaella, puede seguir usted llamando a los diputados para ejercer la tercera votación. <laughs> Juan Vicente Acuña. San tan rebra, San Cumana. alguna pregunta més. El primer programa de Catalunya Ràdio que comença l'endemà. No tenen una mica s'impressió de que m'hauran dit vuelva usted mañana? Después de la publicidad vamos a... Ah, ¿tenemos a publicidad? Hay publicidad. Ay, que bien, que descanso. Me gusta la publicidad porque así yo bebo agua. A l'espai, del 26 al 31 de desembre, en dansa presenta Roseland Musical. Cara, calla, una aventura per nens i grans al País dels Sentits interpretada per Roseland Musical. Venda anticipada a Servicaixa i a l'Espai de Dansa i Música de la Generalitat de Catalunya. Consulteu les cartelleres. Alguna pregunta més? L'any 94 també ha estat l'any del toro de l'Osborne. Sí, del toro de l'Osborne. El ministre Borrell sembla que finalment els va indultar i podran continuar el perfil de les carreteres. A Igualada en van un, no? Sí, sí, i el director de cinema Vigues Luna en va castrar un altre i es va penjar el trofeu, per dir-ho així, al rebedor de casa els testicles del toro. Jo després de rodar la pel·lícula, com me'n record, me'ls vaig endur. Jo els tinc al redor de casa meva, que és, és una peça. És de les peces més maques que tinc. Els testicles. Orgullós d'aquest... Vostè li agrada? Un tàpia, sembla un tàpia. <laughs> tinc una paret blanca i és molt maco. A mi... Francament, que em perdonin els cinèfils, eh? No sé, potser el Vigas Luna serà molt bon director, però una mica escatològic sí que és, eh? Sí, primer es pensa això, el relator de casa, la pel·lícula d'aquest any es diu La teta i la lluna... Sí, una pel·lícula que es diu La teta i la lluna i ha tingut premi al Festival de Venècia. Sí, I per si tot això fos poc, confessa una de les seves obsessions. Eh, per què La teta i la lluna i no El cony i la lluna, un títol possible que finalment va rebutjar? Bueno, lo del, lo del Cony i la Lluna no és que hagi sigut un títol alternatiu, però jo que pinto, i fa com dos o tres anys, que el símbol que més m'interessa en la meva pintura, que és una pintura molt simbolista, és la forma d'un cony, perquè -huh. Ah. sempre dic que és la forma... La primera... Tot el que veus, el primer que veus quan surts Què de dins d'una dona és a través de la forma d'un cony, perquè surts per aquesta forma. No? si no veus res, home. I l'últim que veus en la vida també ho veus a través d'aquesta forma, perquè és el que tanques els ulls no i deixes de veure a través d'aquesta forma. Doncs és una forma molt important. El del néixer vale, no? Però el del morir no ho he acabat d'entendre. Mira que ja fa dies que, que en parlem tu i jo. Sí, sí, Escolta, què, què va voler dir? No hi ha manera. No hi ha manera, no hi ha manera. Va, pensa que és un any d'alliberament... Sí, sí. No, res d'anus horribilis, res. No, no, el Ricardito Bofi i fill li hem vist l'anus i si realment és bastant horribilis, eh? <laughs> I Cofoi, que n'està ella? Escolta, Cofoi. Bañado desnudo, toda la vida en cada es, me acuerdo cuando era pequeño, buscando erizos y tal, pues, oye, todo el mundo estaba desnudo, no sé. Es como... En aquellas épocas. <laughs> Aquelles èpoques. Sí, Escolta, això de pescarissos nu perillós. Em sembla ja ho vam dir en el seu dia, sí, sí, sí. però és que realment... Potser referia que tots els que anaven despullats eren els erissons. També, també. Podria ser, no? També. En fi, es, escolta'm, l'any 94 s'ha demostrat que es pot parlar sense tabús. Del tema que sigui, és igual. És sí, igual. suposo que per això l'Ara, l'editor, i que aquest any precisament l'han nomenat Marquès, parlava de quan Franco volia tancar les cases de barrets. L'Ara ho deia sense metàfores, eh? Sí. Però això em va semblar entendre, vaja. És una tonteria com mucho agradecera. También cuando Franco dio la orden cerrando las casas de puta Entonces dijo Cela en unas declaraciones en, un diario de Mallorca que ahora se habían cerrado las casas de puta era la ocasión para cerrar los premios literarios. Y si gana este año, verá qué bien le va que no lo hayan cerrado. se explica eh? Lo més millor ell que los imitadores. Y tot aquest alliberament gracias a aquí, Xavier? suposo que les lliçons magistrals de la doctora Ochoa. Ara t'escolto, perquè fins ara ens havien dit per la tele moltes vegades com es posa un preservatiu, sí. però ha hagut de ser ella la primera que ens ho expliqués. Y por supuesto hay que tener cuidado de retirar el, el pene con el preservativo justamente después de la eyaculación, puesto que luego, eh, cuando la erección baja, puede caer, puede haber el peligro de que el preservativo se quede dentro de la vagina o que haya algún tipo de semen que quede dentro de la vagina y por eso se pueda producir algún embarazo. ¿eh? Eh, hecho esto, se debe hacer un nudo al preservativo y tirarlo al polvo, a la basura, nunca al servicio ni, ni dejarlo por ahí, porque por unas cuestiones simplemente de higiene. I d'estètica, tu. Convides a uns amics a passar el fi d'any que et trobes el preservatiu ple allà sobre el cendrer i no fa cap gràcia, no? Sobretot per raons d'estètica, eh? Exacte, exacte. Això seria molt important, sí. Però enmig de tota aquesta revolució, d'aquest alliberament, d'aquest parlar sense manies, hi ha gent que continua sense adaptar-se als temps moderns, eh? Suposo que dius pel Charlie. Ja, pel Reixac, pel Reixac. Pel Reixac, sí, que al començar el programa ja el sentíem fent un acudit sobre dones. Però el que pensa, ell no és cap acudit. De fet, quan era jove, ell va prometre al seu pare que mai no entraria a la cuina i s'hi ha de mantenir fidel. Tenim la si vull dir, mitjà, o ferrats, o truita, o macarrons, això vull dir, si Ara, si una cosa important. Sí, sí, és una cosa important que ho faci l'home, deu pensar ell, no? Mm. I ja que parlem de futbol i parlem del Barça, hem de fer referència obligada a alguna frase del president Núñez. Sí, noi, perquè aquest any ha repartit carbasses i targetes a tot drap. A vegades, més que el president, semblava que fos el professor del Zipi-Zape. Un zero. Senyor Vilda, un zero. Com a empleat del club, un zero. Un zero. Perquè jo el que no no s'ocorrirà mai, mai, és quan un jugador de futbol es lesiona i surt de la lesió i no rendeix al 100% perquè està lesionat i perquè no està totalment, dir que aquest jugador està mal preparat físicament i que el preparador que tenim no val. No ho diria mai, perquè jo sóc conscient que aquest jugador al cap d'un o dos mesos no estarà al 100%. El senyor Vilda, que no deu d'entendre massa jardineria, el primer que té que saber que quan es fa una plantació necessites un, uns mesos perquè la gesta estigui en plenes condicions. Eh? Sí, i ja que parlem de la gespa, que és el mal del Barça, hem de parlar també de les alegries, perquè qui ha aprovat amb molt bona nota l'avaluació de Nadal ha estat Christo Stoichkov, perdó, que ha aconseguit amb la samarreta la Barça ser considerat el millor pelotero d'Europa. El que va suspendre va ser el traductor simultani del Canal Plus, encarregat de transmetre l'acte des de París. Y como los catalanes son muy viejos, incluso han hecho esta imagen religiosa, eh, su, su efigie es Cristo, qué en catalán, porque Stoichkov juega en Barcelona, por eso hablamos de catalán. Y luego yo creo que en Enverriz tiene un semanario que está totalmente eh, a esto, que no habla de otra cosa. Canal Plus, fins quan t'ho deixaràs perdre? Alguna pregunta més. Un programa que ha aconseguit el reconeixement d'uns presidents. Estamos ante una nueva revolución va a canviar la vida de los ciudadanos. I l'entusiasme d'uns altres. A veure, a veure, a veure què passarà. d'aquest traductor del Canal Plus hem vist que la gent cada vegada s'explica millor. Sí, encara que surti cremat d'un camp de futbol perquè l'Ini era xiulat un fotimer de fores de joc que no eren. No? Sí, com diu aquell avi que tinc sempre darrere al ministadi, diu, el Linier que no se li aixeca tota la setmana i avui no para d'aixecar la bandera, no para d'aixecar la bandera. Eh? <laughs> Que refereix a la bandereta, esclar. Esclar, com el senyor Lara. Fa ja la vist i la, i la biblioteca hi havia un Olivier que se parecía a Cristóbal Colón con, con la bandera siempre levantada en contra del señor el de la mano derecha. Això és com aquell simpàtic personatge d'Arenys de Mar, sí. mm, testimoni d'un accident, i l'explica a la seva manera. I veig que un camió sent un cop aquí a la, a la via, i faig, què passa aquí? Em veig que el camió em va baixar a poc a poc a la via, me cago en la tia. En aquest moment, bum. Jo estava aquell home pobre a xopi, xopia, saltat, xop, menys mal, que havia saltat a la cabina, i a veure el tren, collons, jo par, par, poso les mans al tren, que sí que apareix el tren, i a no parar el tren, clar, el tren ha fotut un cop, si no paro, m'agafa a mi tot, m'agafa. Sí, o aquell altre testimoni, una dona, em sembla que també era del Maresme, que dona la seva versió d'un terratrèmol. Estava jo, com que ja sóc gran, pues passa que quan ja has fet el primer son ja no dors més a gust. I amb aquestes que sento... i com, quina barra tenen d'ara fer bellugar els mobles. Aquestes hores, home, va llogar els mobles, ja està bé. Però és que parlar no és fàcil, sobretot si estàs afònic. Nosaltres dos també som els primers que ens embarbossem, ho hem sí, de reconèixer. I no em miris, Antoni, no em miris. Jo m'embarbusso més del que tocaria, però mira, va com va, no? les 12 de la nit, estàs cansat... Bé, i el primer dels espanyols tampoc no és infal·lible. Mm, no, no. I veiem què passa a les millors famílies. Per exemple, ara Joan Carles. La personalitat històrica de Madrid i de la comunitat autònoma que recibe su nombre de la capital, unida precisamente a esas virtudes que hacen de esta villa, asiento de variadas culturas y tradiciones, de tolerancia, de leaneza, de naturalidad y de gracia, la convierten en nuestra viviente, en, nuestra, en, nuestra, una muestra viviente de convivencia. Gracias per la riure. Eh? ha sido un detalle per part eh? fi, s'ha d'entendre. Mm, potser està nerviós preparant el casament. No? Per cert, que sempre plou sobre mullat. Avui he vist per agències que decideixen ells dos, l'Infanta i el Marichalar, que es casen a Sevilla, i avui li regalen com a premi una euga de Jerez i amb ella la fan filla predilecta de Sevilla. No sé, si jo dic que en casos Sant Fos de Capcentelles, per exemple, ni em donen ni una sola trista entrada per veure el pessebre vivent d'aquella localitat. Xavier, no comparis, per favor. Ja, ja, home, però... La veritat és que va ser una tarda mm, una tarda entretinguda. Molta gent es va posar davant del televisor per veure aquella tarda el moment en què van compareixer els futurs esposos, ja promesos, davant dels mitjans de comunicació. I per veure aquesta meravella de reloj, també. I nosaltres vam compondre la manera de la infanta casamentera, de la qual ara repetirem tota la seva execució. anuncia la sarsuela en un breu comunicat que la filla gran se'ls casa amb Jaime Marischalar. Marischalar. El poble content celebra la notícia de l'enllaç. Doncs tenia por que l'Helena pogués quedar per vestissar infanta Helena muntava a cavall. Muntava a cavall. Anava amb el nòvio sempre amunt i avall. Amunt i avall. Mans a la cintura solíem posar, solíem posar que siguin feliços per molts i molts anys infantalena muntava cavall, anava a cavall, anava amb el nòvio, sempre amunt i avall, amunt i avall. I ara les revistes s'estan preparant, s'estan preparant. Fotar Gràcies. I ara la pel·lícula d'aquestes festes. I hasta aquí la película de les pròximes festes. Jesús, José María i Ramon són los tres caballeros. Pues bien, nosotros, nos tres tres molt valents que dominaban tot Madrid. Jesús el Pupas desafiava tothom. Tu crees que soy idiota o qué? José María el Jerezano no tenía poda de Estoy hasta el pelo. Cójame, cójame, cójame y azótenme y péguenme. Y Ramón, el chulapón, feia la feina bruta. Tanta historia de Cataluña y del Barcelona está dando miedo a la gente en todo sentido. Jesús, José María y Ramón son los tres caballeros. Los tres caballeros, la historia mai no explicada d'un trio inolvidable. espectacle, per desgràcia. Sí, soy masoquista, mira por dónde. Los Tres Caballeros. vegin en versió original txel i subtitulada. En un resum de l'any no podien faltar els nostres benvolguts veïns. Veïns! Everybody needs good neighbor. Just Capítol 79. Helps to make a better day. Avui, que és Espanya... nostres habituals en aquesta secció ha estat José María Carrascal i els seus personals comentaris de Al filo de la medianoche. Sí, i Al filo de la demagògia, també. Així, el 27 de setembre va respondre a la pregunta què és Espanya. La seva resposta va ser aquesta. Què és es Espanya? Un país, una nació, un estado, pues todo eso y algo más, de donde pueden venirle sus dificultades. Un país es una unidad de hombres, paisajes y temperamentos diferenciados de los demás. de destino? Cuando un país toma conciencia de sí mismo y adopta un protagonismo histórico, se convierte en nación. independizarse y adoptar un aparato administrativo, se convierte en Estado. No tan rápido. España tiene todo eso. Los países y naciones que engloba podían tener intereses en seguir unidos cuando España estaba en la cima, no cuando inició su decadencia. Cada cual buscó entonces su propia identidad. En algunos casos la contraponen a la española. Es un grave error. señor. Puede contraponerse lo catalán, lo vasco o lo gallego a lo castellano, pero no a lo español. No. No son equivalentes discurren en planos distintos. Ah. Los Lo español es más abstracto, más genérico, más universal. Mientras esos nacionalismos son mucho más particulares, más, como diríamos, ¿Cómo? a del suelo. Pero no han sabido articularse los intereses particulares y los generales. No ha sabido disponerse el equilibrio entre los nacionalismos locales y el español no debería haber ninguna razón de que sintiéndose profundamente vasco, catalán, gallego o valenciano, uno no deseara también formar parte de una corriente histórica que ha dado al mundo Don Quijote, Cortés, Velázquez, o García Lorca. Este Pero parece que no lo hemos conseguido. No. Los nacionalismos locales se contraponen al general. Aunque también hay que comprender que algunos no quieran formar parte de un proyecto cuyos exponentes más conocidos últimamente hayan sido Luis Roldán, Mariano Rubio y compañía. Carrascal, Carrascal, qué bonita serenata. que me estás dando la lata. Neighbors siempre Neighbors 1714. Alguna pregunta més? dels últims protagonistes de l'any ha estat el fred, sens dubte. Sí, ha arribat tard, però quan ha arribat ha fet treure moltes bufandes encara amb olor de naftalina. Sí, però els que van sense bufanda mm, s'han constipat, eh? Sí, sí. S'ha de cuidar-nos. fa, fa bo allò de, a casa del metge, en fi, aquella d'agi castellà que diuen? No, faig bo, faig bo, faig bo una cosa que vostè quan anys fa que fa, de, fa aquesta... Quan anys fa que... Fa de cuní. Els matins d'en cuní, quantes vegades està malalt? I quantes vegades no ha vingut vostè aquí per estar malalt? Cap cap. Però aleshores hi ha feines entre la seva i la meva en la qual això de la malaltia s'ha de deixar pels diumenges, si de cas entens. I per tant, jo fins diumenge que ve, o dissabte, no sé quin dia que tinc lliure, doncs eh, suposo que dissabte o diumenge, quan pugui anar a covar el meu constipat, el constipat ja s'haurà avorrit de mi i ha deixat. Sí, home, és que els polítics no poden parar ni un sol dia per fred que faci, si l'alcalde ha d'anar a inaugurar unes obres com les de la plaça de Catalunya, hi ha d'anar. Hi ha de donar conversa. Sí, Cerca, cerca, cerca. no ¿Granada? No. No, Cádiz, Cádiz, cerca de Cádiz. ¿Cerca de Cádiz, Chiclana? Jerez. Jerez de ¡Viva Jerez, y Mucho gusto. Igualmente, ¿eh? que, están, aquí, de visita? Sí, sí, la La tercera edad en los día que de Barcelona. Ah, los viejitos de... Los viejitos de... Los viejitos de y dónde se...? ¿Y dónde se alojan? En Salao. En Salao. Ah, en Salón, vienen, van y vienen. Ahora sí, hemos venido hoy, vinimos. Creo que llevan 15 días. De los insertos, de los insertos. Llevamos dos semanas. Ahora que salimos de la televisión. Bueno, muy bien, muy bien. Casi nada. Bueno, Mucha suerte. Mucha suerte. Ah, yo lo vi por la televisión. la señora me dice, los jugadores. de mi arma. Mi arma, qué guapo poder. Y dice la otra, no, dice dice, de mi arma. Pacheco. Y dice la otra, que no es Pacheco. Que, es Maragall, dice. Da lo mismo, es el de la tele. Vinga, adiós. Ara, el que queda demostrat del 94 és que sempre és més divertit una conversa de carrer que una tertúlia radiofònica, eh? Sí, per amables que siguin els contertulis. Sí, en Jordi Barbet i el Xavier Domingo van tenir un dia inspirat. van aprofitar fins l'últim moment de tertúlia, escolta. Però com deia aquell, sempre és millor una conversa per animada que sigui que una entrevista al Rafael, i encara més si la Mari Pau li demana que canti. Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto. <laughs> I fins aquí la primera part del resum de l'any 94 d'alguna pregunta més. Sí, ara només falta que ens fem el retrat de família tots junts, eh? Sí, sí, el Xac, el Lara, el Núñez, el Pujol, el Rei, el Ricardito Bofifi, la doctora Ochoa, el Salvat, el Luqui, l'Anna Pujol, el Cayuela, la Rol, el Vigas Luna, nosaltres dos hem de mirar la càmera i somriure. I què hem de dir? Lluís... No. O okay. què? O Catalunya. No, per Catalunya em sembla que Catalunya tanca la boca. Sí. de, per, riure, per fer veure que rius has fer una paraula que més aviat... President. Això sí, president. Lluís, president, patata... No? En canvi, Catalunya, u, uh, Catalunya, tanca, la U tanca, entens? Sí. I, Catalunya! Eh, la E, la E, la E, la I, eh, però la U... U Espanya. Hi ha un que diu Espanya. Una, dues, tres. Espanya. És el moment de marxar a la cura del soi del muntatge musical d'aquest primer resum de l'any 94. Xavier Salvà i Carles Caiguela. A la producció. Anna Pujol. A la Madrid. A la Madrid. El piano i acudit. Luqui Guri. Acudits fàcils. Andreu Torreiro. No nos moveran. Felipe González. No serem moguts. Jordi Pujol. Ha sortit mogut. Baltasar Garzón. Quina moguda, eh? Amedo i Domínguez. Maritxalar, si no tens el forfer de Baqueira... Ai, que te'l regalaran! Ah, i si no ens veiem... Bones festes. Presentació, guió i direcció... Antoni Bassas. I Xavier Bosch.